oxitocino accelas vivo contentetson. Homoi, kies cerbo elshutas pli da oxitocino, estos lau usona studajo pli afablai al aliai, cae pli contentai pri la propra vivo. Crome, la elshutado de oxitocino ofte pli igias lau progressanta agio. Tiu hormono ofte ancau estas nomata cuncusciga, au cunliga hormono. Gi estas messagia substanso, ciu inter alie ludas horolon, ce la cunligigio de paroi, cae ce la cunligigio inter patrino cae bebo. Crome gi influas generale soziain interagoin. Te amo de la universitato en Clermont, usono, parto prenigis cent tri test personoin, en la agio inter dec hoc, cae naudec nau jaroi. Oni montris al ili filmeton pri cancer malsana knabo. Pri tiu filmeto la esploristoi jam antaue estis constatintai, che gi stimulas la elsciutadon de oxitocino en la cerbo. Antau, cae post la presentado de la filmeto, oni prenis sangon de la test personoi por mesuri la changigion de la nivelo de oxitocino. La precisa maniero kiel oxitocino efficas estas science disputata. Estos pruvite che la hormono ludas gravan rolon en la rilato inter patrino cae bebo. Oxitocino iniziatas la nasco convulsioin. Gi stimulas la productadon de lacto cae pli fortigas la rilaton alla infano. Crom tio, gi povas reducti stresson cae timoin. Gi povas pli fortigi compaton Gi estas grava por la sexa excitigio, cae gi povas acceli la cunligigion de paroi cae la fidon inter homoi. Tiu ci lasta aspecto estis demonstrata per experimento de germana economicisto cae de germana psicologo. Test personoi, al ciui oxitocino estis donita tra la naso, lautio, habis signife pli da fido al aliai homoi, ol homoi al ciui oni donis placebon. Oxitocino, sub certai circonstanzoi, cae en certai situazioi, tamen povas ancau acceli malfidon, cae malizan gioion. Esploroi de nederlanda psicologo ec resultigis, che la hormono ia pli altigas la pretezzon al fido cae cun laboro, tamen nur ene de la gruppo al ciu oni appartenas. Dum aliai gruppoi estas malsatatai. Tiu constato tamen estas forte contestata de aliai sciencistoi. Cai laste, el revigis esperoi, che oni eble povus apliki oxitocinon kiel tranasan spruzajon por servi kiel medicamento contra autismo. Usona studajo, cun prescau tricent infanoi caige iunuloi, atingis la concludon che la hormono ne pribonigis ilian socian conduton.